Dwa motory o pojemności 600 Dwa amory i strzelają mi w serce Dawno głucho już nie było w tym mieście Głośny silnik pali z temperamentem Dawaj mała, jedzie z tym, wiem, że Dzień na trochę więcej, full maneta, biały dym Wszystkie psy śpią na komendzie To kurwa nie jest film Choć wszyscy tak powiedzą Choć pewnie też tak czujesz, gdy szykuję weron Bo pięknie falują ci włosy, kiedy ściągasz kas pod klubem Wszystkie twarze patrzą na tą lateksową pupę Wszyscy goście chcieliby się wymienić za furę i za numer, ale tylko ja w tym tłumie wiem co czujesz Widok na całe miasto Spojrzenia pełne euforii Gorące jak maszyna za mną Ciekawe jak miejsca zbrodni Jeśli poczujesz nienawiść To będziesz chciała mnie zabić za miłość Czy możemy jednak zapomnieć o tym Naćpajmy się kokainy może nas helikopter, aby była to walka o życie Chcę zobaczyć takie emocje, gdy serce ci bije najmocniej Gdy w oczach ostatnie minuty, a słowa są szczere jak nigdy Co okaże się najważniejsze, gdy jedziemy 200 i drogą na skróty Kochasz prędkość, tylko wtedy czujesz się wolna Bo gwiazdy już dawno nie są romantyczne Kocham prędkość, tylko wtedy czuję się wolna Bo gwiazdy nieco tak W tym domu każdy jest przebiegły jak szatan Dziwne masowskie symbole na ścianach Ten pas na łaciny nazywa się Rex I co chwilę czuję, że chodzi Nie przejmuj się, jest pozornie bezpiecznie Każdy z nich jest grubą rybą na mieście Nasze motory już stygną przed wejściem Miem dziwną tabletkę, jest zimno i pięknie Ten kutarz się patrzy na ciebie Był wcześniej pod klubem w czerwonym R7 Ty piekłem i niebem, ja ogniem i mieczem I mógłbym cię zabić, by mieć już dla siebie Ten mały scyzoryk nie zrobi im krzywdy Więc chowaj może nie wymiesz go nigdy Leżę przy tobie ta głowa przy głowie I zanim odejdę się jeszcze uśmiechnę Do ciebie Chciałbym wygonić nas helikopter Aby była to walka o życie Chcę zobaczyć takie emocje, gdy serce ci bije najmocniej Kochasz piękność tylko wtedy czujesz się wolna Bo gwiazdy już dawno nie są identyczne Kocham prędkość, tylko wtedy czuję się wolna Gwiazdy już nie są tak